lūksim. Dievs tās tev pateicos par šo dienu. Es tev pateicos tās par to, ka mēs varam visi kopā sanākt šeit, tavā namā. Tās tev ļoti lūdzu, lai tu runātu uz mums, lai tu atvērtu mūsu sirds, atvērtu mūsu ausis, atvērtu mūsu acis tās, ka mēs varētu redzēt un dzirdēt, ko tu vēlies teikt. Ka mēs nebūtu akli, ka mēs nebūtu uh, nedzirdīgi, bet Tēvs, ka mēs varētu saņemt visu to, ko Tu vēlies mums dot. Es Tev lūdzu, Tēvs, lai tas vārds, lai tas krīt auglīgā sirdī, Tēvs, un es daudz augļus. Lai nekādas raizes un nekāda rūgtuma, Tēvs, lai nekāda sātana viltība nevar to nozakt. Es lūdzu, Tēvs, lai tas vārds, kas tik runāts, Tēvs, tas nestu daudz augļu. Kungs, es lūdzu, lai Tu sveitī šo laiku. Un es Tev lūdzu, lai Tu runātu. Tēvs, es neesmu nekas cits kā tikai trauks. Lūdzu, tu piepild mani, lūdzu, tu runā caur mani. Svētais gars, man vajag tavu palīdzību. Es vārā to lūdzu. Amen. Amen. Liels prieks būt ar jums kopā. Un, uh, es te kaut kādu laiciņu atpakaļ, es tā domāju, Sims man kādu nedēļu atpakaļ teica, ka nu, tu varētu šo senienu atbraukt uz šejienu un, un varētu tu kalpot. Un es tā jau kādu laiciņu domāju par to, ok, labi, es braukšu šejieni, braukšu kalpot un tā tālāk ko lai runāju, ko lai runāju. Un, ziniet, man šoreiz bija tas, kad man jau, jau sen, jau no pašnedēļa sākuma jau zināju, pa ko man jārunā. Es vienkārši zināju. Un visu laiku skanēja vārdā galvā viena frāze, viena rakstvieta, un es zinu, man par to vajag ar jums runāt. Un es tā tā ilgāk pēc tam par to domāju, es domāju, tas tā vajag interesanti. Kuldīga savā ziņā, tas tā, nu, kad es atbraucu uz šajien, es parasti vienmēr runāju to, ko Dievs ir darījis ar mani iepriekšējā nedēļā, iepriekšējā mēnesī, vai kas vienkārši ar manīm ir noticējis. Nu, kas ir tas, ko Dievs man ir mācījies? Nav kaut kas tāds, esmu piesēdies, studējis Bībeli, atradis kaut, kaut, kaut kādas lietas un saprot tās lietas, ko man ir jārunā. Bet tas ir kaut kas, kas ir reāli manīm noticis, ar ko es esmu gājis. Un, uh, ir ļoti interesanti. Es atbraucu uz šeit, tad es pat īsti reizēm nevaru īsto salikt visu tā vārdos kopā tas, ko es gribētu pateikt. Un pēc tam es braucu projām, es vēl joprojām par to domāju, pārdomāju, pārcelāju. Un pēc tam man jūrmalā vai kalpot, vai tu, piemēram, mums ostā jauniešos vai kalpot. Un tad jau, tad jau, jau vēl vairāk viss tas tā noslāņojies, jau tā pārdomātāks. Un tad, ja tu vari runāt vēl savādāk, domāju, bāc, vai te kuldīgā tā padās runāt, bet nu neko darīt. Jūs tā kā tāds izmēģinājuma lauks. <laughs> bet ne par to iet runa. Bet uh, tas arī nav slikti. Bet tas, ko es gribēju pateikt, es, tas, ko es gribu padalīties ar jums šodienā, ir kaut kas tāds, kas man ir pēdējās divas, ne, pēdējo nedēļu principā ir tāds, kas man ir ļoti uzrunājis un kas ir tāds, par ko es esmu lūdzu. Un ja ir kāds man Facebookā, tad viņš varbūt ir sakojis līdzi tam jau. Un uh, tad bija kāda interesanta, man bija tāda svētdienā tāda interesanta viena saruna un uh, attiecībā par kaut kādām jomām manā dzīvē, um, caur kurām es eju, un es Nu, un es pēc tam gāju mājās tāds nepārāk tāds priecīgs, jo man gribās, lai kaut kas notiek, man gribās, lai kaut kādas lietas mainās kādā konkrētā jomā. Un es neredzu tās izmaiņas, es neredzu, ka tur kaut kas notiktos, es neredzu atrisinājumu, es neredzu, ka Dievs tajā jomā strādāt. Es varbūt kaut kas drusku līdzīgs kā pagājušo reizi, kad es biju pie jums, kad es runāju vārdu par to, um, par lāceru. Rūt, jūs atceraties, pagodināt Dievu ja vēlāk es, es pēc tam ostātu to pašu sludinājumu, un tad es to nosaucu, ko darīt tad, kad tu nezini, kas notiek? Ko darīt, kad tu nesaproti, kas notiek? Kaut kas ļoti līdzīgs par to pašu tēmu, jo tu gribi kaut ko, tu gribi kaut ko redzēt, tu zini, ko tu sagaidi, tu, tu kaut kādā virzienā vēlies iet, bet tu neredzi, ka Dievs rīkotos, tu neredzi kaut kādu atbildi, tu neredzi kaut kādu atrisinājumu, tu nesaproti, kāpēc tas nav. Ir kādam tāda līdzīga situācija, vismaz, ja ne tagad, vismaz bijusi, ka tu vienkārši tu nesaproti. Tu tici, ka Dievs ir labs, amen. Tu zini to, tu zini, ka Dievs ir, tu zini, ka Dievam tu rūp, zini, ka Dievs rūpēs par tev, bet tu neredzi, ka kaut kas mainītos. Un vēl trakāk, tu pat nedzirdi, ka Dievs tev kaut ko teikt par to lietu. Vienkārši pilnīgi nulle, pilnīgi nekas nenotiek. Bet tev ir tikai viena lieta, tev ir miers Un reizēm tas tracina. <laughs> nu, ok, labi, man ir miers, bet es nesaprotu, es neredzu, un es neko nezinu, bet man ir miers. Un tu, tu nesaproti. Man vismaz tas tracina tiešām. Tad es, tā, es tādas lietas tā pārdomāju, nu, ka nu, nebija īpaši priecīgs tur vien vakar, un tā aizgāju gulēt ātri. Un um, tad vienā dienā es tur strādāju pie komis, domāju, kaut kas jāieraksta Facebookā ir. Un man viena rakstot, visu laiku galvā ir. Un ir tāda rakstvieta, 46. psalmā, 10. pants, 46. psalmā, ne, 11. pants ir latviešu tulkojumā, 46. psalmā, 11. pants, tur ir teikts tā, um, jūs visi varat atrast 46. psalmu. Mēs izlasīsim visu psalmu, bet es gribu vienkārši iesākt ar, ar šo, šo konkrēto raksturvietu, ar šiem, šiem dažiem vārdiem. 46. nodaļa, 11. pants, tur ir teikts, rimsties un, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Ja bauņu valodā ir tādi vārdi, be still and know that I am God. Un vienkārši tie tādi vārdi, kas, es nezinu, no kādiem laikiem, bet jau no seniem laikiem vienkārši manī ir iesēdušies. Un ik pa brīdim kaut kā Dievs tos vārdus visu laiku tā kā pacel man atmiņā. Es latviski, pēc tam es lasīju, es domāju, nu, vispār neatceros tādu rakstveidu tīpaši, bet es zinu angļodā, be still and know that I am God. Tas nozīmē, esi mierīgs, ja brimsties un atzīsti, ka es esmu Dievs. Es esmu mierīgs un atzīst, ka es esmu Dievs. Un tad, un tad nu, es Facebookā es ierakšu rakstuvietu, un tad, tad es domāju, kaut kas jāpierakstā klāt. Un es sāku rakstīt vienkārši ierakstām, but sometimes I just want things to happen. Daudz punkts. I want to find rest in His presence. Jeb, uh, es ir tā, bet reizēm es vienkārši gribu, lai lietas notiktos un daudzpants. Es, tam, es vēlos atrast ādus viņa klātbūtnē. Un, zin, kā es tā uzrakstīju, un pēc tam es sāku ritīgi par to domāt. Vienu, divas dienas, es ritīgi par to sāku domāt. Es domāju, bet tā ir. Dievs saka, be still and honor I am God. Es esmu mierīgs un atzīst, ka es esmu Dievs. Dievs saka vienkārši nomierinies un atzīst, es esmu Dievs bet es saku, bet es gribu, ka tās lietas notiek. Nu, Dievs, bet es gribu, ka tas mainās. Nu, es gribu atrisināt, nu, es gribu vismaz, ka tu man kaut ko pasaki tajā lietā. Nu, es gribu to dzirdēt, es gribu to redzēt. Bet Dievs saka, nomierinies. Nadzīs, ka esmu Dievs. Tas, ko tu vari teikt, ir. Amen, jo nu, tu vari teikt, amen arī, jā, <laughs> bet es domāju, tas, ko tu vari teikt, vienkārši es gribu atrast atus viņa mierā. Vienmēr, ko tas nozīmē? Atrast atdusību, atrast savu mieru, atrast savu tādu rest. Es nezinu, kā vēl iztulkot vārdu rest. Ir kāds angļu filologs te? <laughs> Neviens nav. Visi, visi te. Šalom, tas ir, bet tas rast, rest, tas pat nav miers, tas ir, nu, atdusa, bet atdusa latviešiem, kas ir atdusa, tas tāds ļoti <laughs> nezinu, kas tas ir. Bet tas nav vienkārši miers, bet tā ir tā, nu, <laughs> tu, tu atpūties. Tā kā vakarā tu nāc apgulēs savā gultā, ne ja pa dienu vienkārši, ot, labāk tā. Man ir reizes, es zinu, es pie, es, man tā, diezgan tāds saspīlēts grafiks, es tur baigi daudz visu laiku kaut ko darbojos, un ir kādu brīžu, kad vienkārši aizēji man, pie, man ir tāda diezgan vēsa māja, man tur raditori vienā malā un tāda sedziņa izklāt pie raditoriem ir. Un es tur, nu, es tur bieži vien tur pie, tur pie raditoriem arī dzīvojos. Bet kā laika tad, nē, es tur bijis, un tad tu aizēji pie tiem raditoriem, vienkārši atgalies, un es tur pie tiem raditoriem. Tad izdaudz varbūt bija vēl palas kaut kādu brīdi. Tā, un tas ir rest. Vienkārši neko, vienkārši rest. Vienkārši atpūties. Nevis, un nu, kad tu atrod to savu atpūtu Dieva mierā tajā, kad Dievs nevis, nevis tagad visu laiku skrien daras, nevar grābi kaut ko, kaut ko bīda, kaut ko stumi, kaut ko dara, bet tajā Dieva mierā, kad Dievs vienkārši tāds chill, chills, nu, tā kā jaunieši saka, <laughs> jā. Ah. Tā kā tas ir tā tēma, es mēģināšu jums padalīties vienkārši kaut kādas lietas, un es Interesants, bet diezgan daudz visāds raksturveids ir par šo tēmu. Es gribētu, ka mēs izlasītu to 46. psalmu no paša sākuma, jo mēs visu psalmu varētu izlasīt. Ko tad raksta šis dziedātājs? No otrā pants, lasīsim pirmajā pantā, tur tā, ka tā ir korahītu dziesmām no augstām balsīm, tikai tev ir augsta balss, var dzirdēt. Un tur ir rakstīts tā, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā – Tāpēc mēs nebīstamies kaut arī zemes zust un kalni pašā jūras vidū nogrimt. Lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs cēbats ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Viņš saka pilnībā vienalga, kas notiek apkārt. Kaut vai es redzētu savā acu priekšā, kā kalni trīcētu, kalni drebētu, kā jūra sāktu krāt un vienkārši vēja pūst un vienkārši trakas, trakas lietas notiktos. Mana dzīve tiktu sasniegta satricināt līdz pamatiem, kad es redzētu, ka tas cilvēks aiziet, tas cilvēks nomirst, tā lieta sadeg, tā lieta pazūd, to lieta zaudē, tur galīgi neiet tajā jomā, vienalga, kas notiekās. Es vēl joprojām varu teikt, ka viņš ir liels Dievs un ka viņš ir varens Dievs un es varu atrast savu adusu savā Dievā. Un es varu atrast adusu tajā Dieva mierā un zināt, ka Dievs ir pāri par to visu. Vienalga, kas ir tās lietas, kas notiek. Viņš skatās uz tām visām lietām un saka, Tas kungs cēbats ir pie mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Viņam ir paļāvība, viņam ir pārliecība, viņš zina, mans Dievs, tas Dievs, viņš ir pie manis, viņš ir ar mani, viņš ir mans Dievs. Tāpēc ir sela, vienkārši apstājies, pārdomā to, saproti to. Apstājāmies, pārdomājam, jā? Ja? Ejam tālāk. Labi. Taču Dieva pilsēta iepriecina viņas trauti, tie iepriecina viņas svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamat negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš pacei savu balsi. Tas kungs cēbats ir ar mums, jēkapa Dievs ir mūsu stiprā pilsa nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauz un bruņas ar uguns saredzina. Un tad nāk šie vārdi. Rimsties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Cildināms tautas starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs cēbats ir ar mums, mūsu stiprā pils, Jākaba Dievs. Viņš saka, tāpēc mēs neizbīsimies, tāpēc mēs nebaidīsimies. Un vienalga, ko mēs redzēsim, vienalga kādi vēji pūtīs, vienalga kādi kalni gazīsies, vienalga kādas vētras trakos, vienalga kas notiks, bet mēs nebīsimies. Tādēļ, ka Dievs ir ar mums, mūsu pilsētā, starp mums, mūsu vidu, Viņš ir ar mums kopā. Viņš ir stiprā pils, Viņš ir stiprā klīns, Viņš ir tas, kuru pavēnīs var atrast aizsardzību, tas, kurš pasargās man, tas, kurš izvedīs man cauri, jo jo viņš ir ar mani šajā vietā, šajā, šajā brīdī, šajā mirklī, viņš ir ar mani kopā. Tāpēc es nebaidos, tāpēc es nebaidos iet uz priekšu, tāpēc nebaidos izēt tām visām lietām cauri. Mēs viņš visu to apraksta. Pēdējā lieta viņš saka, tāpēc vienkārši rimsties un atzīst, ka es esmu Dievs. Vienkārši esi mierīgs, nomierinies un atzīst, ka es esmu Dievs. Vecajā darībā, ja es grāmatā, kur bija teikts, es esmu Dievs, un es neesmu kā cilvēks. Dievs saka, es neesmu cilvēks. Dievs saka, es esmu Dievs. Viņš ir kaut kas lielāks, viņš ir kaut kas augstāks, viņš ir kaut kas ārpus mūsu vispār sapratnes, atziņas. Mēs pat nespējam, mēs varam apjēgt kaut kādu daļu no tā, bet mēs nespējam pilnā mērā saprast, kāds viņš ir, kas viņš ir, cik liels viņš ir, cik viņš varens ir. Bet tad, kad mēs kaut drusiņi to sākam apjēgt, kad mēs kaut drusiņi sākam to saprast, kad mēs sākam tam uzticēties, ielaist to mūsu dzīvēs, tad vienalga, kas notiek, mēs varam būt mierā. Mēs varam atrast savu mieru Dieva mierā. Nav skaisti ko. Vienalga, kas ir tās lietas, ar ko te savā dzīvē cauri. Varbūt, ka tev šodien tev nav darba, varbūt tev šodien makā nav vairāk naudas, varbūt tu nezini, par ko paēst savus pusdienas šodien. Nu labi, mēs uzēdīsim zupu, un tā tālāk tu vairāk nezini līdz vakaram, ko tālāk tev darīt. Varbūt nezini, kā rītdien tev būs. Varbūt tu nezini, kas nesaprot, kas notiek tavā ģimenē. Varbūt tu nesaprot, kādas lietas varās attiecībās tavā dzīvē. Varbūt tavā skolā tu nesaprot vienkārši, kādā vērā tu varēsi tikt līdz eksāmeniem. Varbūt tu nesaproti vēl, es nezinu, vēl simts un viena cita lieta var būt tavā dzīvē, ko tu nesaproti un tu nes, nesaproti, kāpēc tas tā ir, un tev nav atrisinājuma, un tu nedzirdi arī Dievu tajā visā. Es gribu, lai tu dzirdi vārds no manīm šodien, kur Dievs tev saka, es mierā rimsties un atzīst, ka es esmu Dievs. Nav vajadzīgs tev trākot, nav vajadzīgs stresot, nav vajadzīgs uztraukties, nav vajadzīgs skriet un grābt un stumt un grūst, nav vajadzīgs iet un meklēt palīdzību pie viena, pie otra, pie trešā, pie piektā cilvēka, nav vajadzīgs tev tikt uz Rīgu, lai parunāt ar manzītai sem, tev nav vajadzīga vēl kāda padomdošana, tev nav vajadzīga vēl viens seminārs un vēl kaut kas. Tev vajag vienkārši nomierināties un atzīt, ka viņš ir Dievs un viņš kontrolē. Un tagad tu to sapratīsi Es tev apsolu, tā dzīve kļūst tik daudz vieglāk, nopietni, tik daudz vieglāk, skaistāk, patīkamāk. Varbūt tev būs tā vētra trakos apkārt, varbūt būs vienkārši burtiski, tu izēj ārā. Nu, labi, varbūt burtiski neredzēs, te kalni sāk te grīļoties un trakot, un te zeme atverās, tur uguns šļacās ārā, tur, tur vēja pūš, un tur bango jūri un tā tālāk vienalga, kas notiek, tu varbūt vienkārši mierā. Un cilvēki tev saka, tu stulps esi, kā tu vari būt mierā, tu vis, kāpēc tu nedomā uz priekšu, tu nedomā par tām lietām, bet tu vienkārši zini. Miers. Pēc, ka Dievs ir ar mani tajā. Vienkārši Es nerunāju par tām reizēm, kad, jā, tu zini, tu esi darījis nepareiz, tā tav ir kaut kādas kļūdas, ko tu esi pieļaus, un tas ir noveduši tev līdz kādai konkrētai situācijai, ka tev vajag lūgt piedošanu vienkārši Dievam, vajag atgriezties no kādām lietām, un tev vajag izmainīt kaut ko. Es nerunāju par to, tas ir, tā ārkal ir cita tēma, citi brīži, un ir tā, kad ir reizēm, kad mēs paši sev novedam hodās trakās situācijās, un mums vienkārši vajag atgriezties, nākt atpakaļ pie Dieva, lūgt piedošanu tā tālāk. Bet, kad vienkārši tu, ej, ar labāko sirdi, vēloties paklausīt Dievam. Tu neej pretēji viņa gribai. Tu neskrien citos virzienos. Tu, cik vien tu spēji, pēc savas sapratnes. Tu vēlies un tu ej tajā virzienā. Un tad notiek tas, ko tu nesaproti. Lai Dievam miers tajā brīdī ar tevi ir. Izlasīsim vēl kāds rakstveids, labi? Ļoti interesanti, ka pirmajā, pirmajā Mozes grāmatā sešas dienas Dievs visu kaut ko rada. Viņš rada zemi, viņš rada gaismu, tur gaismu no tumsas, viņš rada ūdeņus, viņš rada kokus, augus. Sastajā dienā viņš rada dzīvnieks. Visbeidzot, viņš rada arī cilvēku. Un tagad viņš rada cilvēku. Pēc tam pienāk septītā diena. Un ko Dievs dara? Atdasējās. Atpūtās. Pienāca septītā diena, viņš atpūtās. Cilvēkam, cilvēks tiek radīts, un uzreiz viņš tiek ievests septītajā dienā. Kas notiek tālāk? Cilvēks rako, padzīst no ēdienas dārza, un ir pirmais grēks ārpus ēdienas dārza. Par Kainu un Ābelu stāsts 4. nodaļā. Un uh, um, 4. nodaļā Kains nokauj ābelu, un pēc tam Dievs saka Kainam, Dievs saka Kainam desmitajā pantā, pirmais grēks ārpus ēdens dārza. Dievs viņus ir padzinis. Viņi bija iegājuši Dieva adusā. Viņi bija iegājuši tajā septītajā dienā, kurā viņi atpūtās. Nebija teiks, ka pienāca astotā diena. Tā bija septītā diena. Un viņi iznāk no ēdens dārza ārā, pirmais grēks, un tad Dievs saka, tad tajā pantā, desmitajā nodaļā. Bet viņš teica, ko tu esi darījis? Tavu brāļa asins brēc uz mani no zemes. Tādai tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver savu mutu, lai no tavām rokām saņemtu tavu brāļa asins. Kad tu zemi apstrādāsi, tā tev vairs nedos savu spēku. Tekulis un bēgulis tu būsi virs zemes ja bēgulis, tur angļu valodā lietas tas vārds, tu būsi cilvēks, kurš neatradīs savu mieru. Tu neatradīsi vairāk savu atpūtu, to atdus, tu vairāk neatradīsi to, to rest, tu neatradīsi to, tu būsi bez tā. Tā cilvēks arī ir skrējis cauri dzīvē un nav varējis to vairāk atrast. Ar grēku ienāk iekšā tas, ka mēs nespējam atrast atpūtu, atdusu, savu mieru. Nemieris ienāk ar grēku, raizes, šaubas, bailes. Tas viss ienāk kopā kā kompleks grēkam. Tajā brīdī, kad Jēzus nāk un pārņem mūsu dzīves, tajā brīdī viss tas tiek paņemts prom kopā ar grēku. Un mēs varam atkal iegūt savu adus. Ļoti interesanti, vai ne? Pirmā lieta saka pirmajam grēkam ārpus ēdienas dārza – ir tas, ka tu vairs nevar iegūt mieru. Laikam tā ir svarīga lieta, ne? Laikam ir vieglāk dzīvot, ka tev ir miers, ka tu esi adusā. Ir tā? Ir tā, es zinu. Es zinu, ko es runāju. Tātad grēks. Grēks ir tas, kas ienes nemieru. Grēks ir tas, kas tev neļauj vairāk tu izbaudīt. Um, psalmos, arī 22. psalmā, tur ir teikts līdzīgi, 2. 3. pants, tur ir teikts tā, Dāvids saka vārdus 22. psalmā, 2. 3. pants ir teikts, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Tu esi tik tālu no manis ar savu palīdzību, nedzird man saucienu vārdus. Es saucu dienā, bet tu man neatbildi un arī naktī, bet neatrodu mieru. Saka, kad Dievs tu esi tālu, es vairs neatrodu mieru. Kad Dievs ir tālu, tad, kad grēks ienāk. Grēks ir vienīgā lieta, kas atdala, kas atšķir mūs no Dieva. Mēs nekad nevaram aiziet tālu no Dieva. Krāks ir tas, kas ienāk starp mums un starp Dievu. Tas ir tas, kas mūs atšķir. Un tāpēc viņš saka, es vairs neatrodu mieru. Laiks atgriezties un atjaunot mieru. Mans kungs, mans kungs, es atdod tev savās rokās savu garu. Eloi. Jā, tieši tāpēc kad Jēzum bija uzkraut visi pasaules grēki. Visi grēki bija uzkraut viņam virsū. Viņš izdzēra Dievu dusmības kausu. Visu to, to sodu, ko mums vajadzēja saņemt, bet Jēzus pie krusta izciet, lai šodienā mēs varētu nebūt vairs tālu no Dieva, lai tas grēks, kas mūs atšķir starp, starp kas mūs šķir no Dieva, lai tas varētu tikt paņemts projām, mēs varētu būt tuv viņam un lai mēs varētu atrast savu mieru, savu adus viņā. 62. psalmā izlasim kāds rakstveids, 62. psalmā tur ir teikt vārdi, 2. pantā, tur ir teikt, tiešām mana dvēsele ir klusa savā svētcerē uz Dievu, ja tur atkal ir tas vārds lietots mierīga. Ja mana dvēsele atrod mieru Dievā, nu viņa nāk man palīdzību, un tālāk 5. pantā atkal tas pats teikts, Ne, sestajā pantā. Tiešām esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Tas vārds klusas ir tā, tas rest, tas ir tā atpūta, tā ir tā atdusa. Tiešām mana dvēsele atrod mieru, atrod atpūtu manā Dievā. Vēl kaut ko izlasīsim, 91. psalms. Boja labais psalms, vai ne? Mājās var izlasīt. Es domāju, es daudz esat lasījuši. Tur 91. psalmā pirmajā pantā teikts, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvaranā ēnā. Tur ir teikts, tas vārds mīt atkal ir tas rest, tas, kurš atpūšas visvaranā ēnā. Tu, tad, kad, nu, tad viss tālāk, viss tas psalms ir par to, kā, kā viņš tev sargā, ka tu ies un nekas tev nenotiks, viņš tev pasargās, viņš izvedīs tev līdz galam. Kāpēc tu zini, kad viss tas notiks? Tāpēc, ka tu vienkārši atpūties viņā Tu zini, tur nekas nevar notikt ar tevi. Tu vienkārši esi mierā ar Dievu. Tu esi viņa klātbūtnē. Tā ir ļoti skaista vieta, kur būt. Tā ir ļoti laba vieta, kur būt. Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā ir kāds interesants stāsts par Jēzu. Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā no 23. panta līdz 27. Tur stāsts par to, kā Jēzus guļ vētras laikā. Izlasīsim kopā. 8. nodaļa no 23. līdz 27. pantam. Atradāt, jā? Ja? Tur rakstīts, un viņš iekāpa laivā, un viņa mācektam sekoja, un redz liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viņa laivā gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacītam, kungs palīdz mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un viņš cēlās, apsauc vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūru tam paklaus. Viņš zināja, ka nozīmē atpūsties Dievā atrast savu mieru Dievā. Vienalga, kas ir tā vētra, kas ir apkārt. Vienalga, kādā dzīves situācijā tu atrodies. Vienalga, uz kādas grimstošas laivas, uz kādas grimstošas kuģa tu esi, kad nav vispār neviena cerība vairāk. Viņš zināja, ko tas nozīmē mājot visvarenā pavē, pavēnī, jeb zem viņas pārniem. Viņš zināja, ko tas nozīmē rest in God Un viņš saka man, un kāpēc jūs šaubaties? Kāpēc jūsu masticība ir tik liela? Kāpēc? Jūs varējāt arī atpūsties, atdusēties, jūs varējāt būt tajā pašā mierā, kurā es atrodos šajā brīdī. Kāpēc jūs par to uztraucaties? Kāpēc jūs par to stresojat? Kāpēc? Kāpēc tev liekas, ka nebūs atrisinājums? Kāpēc tev liekas, ka tu nogrims? Kāpēc tev liekas, ka tu aizies pa burbuli? Kāpēc tu tā domā? Viņš saka, atpūties, atrod to savu restu, atrod to savu mieru. Neuztraucies par to, nestreso par to. Tu saproti, ko es mēģinu pateikt? Tas, nu, tas noder tev. Ja? Ir kādam tāds laiks, ka tev tiešām vajag to mieru Dievā. Vienmēr atceries to stāstu par Jēzus laivā. Tagad tev nāk vētra. Tagad tu nesaproti, kas notiek Tur, ka Jēzus guļ. Tas nozīmē, viņš neko nedara un viņš neko nesaka. Viņš tur patās ir, bet viņš neko nedara un viņš neko nesaka. Bet viņš ir. Tāpēc, ka viņš tur ir. Vienalga, vai viņš dara, vienalga, vai viņš saka, bet tu vari vienkārši atrast savu mieru tajā. Kādā faktā? Tajā faktā, ka viņš ir tur ar tevi. Tāpēc arī iepriekš 46. psalms mēs lasījām, tur bija teikts, ka Dievs ir savā pilsētā. Dievs ir ar saviem cilvēkiem. Tad, kad tu to zini, tu var atrast savu mieru savā Dievā. Kamēr tu nezini, ka viņš ir ar tevi, tikmēr mieru tu nespēji atrast. Arī tad, ja viņš nerunā un neko nesaka. Amen? Ir tā. Mēs varētu runāt atkal par lācara stāstu. Atkal, kad nesaproti, nenotiek, bet tev vienkārši ir jāuzticās. Bet es gribu kādu vēl īpaši stāstu izlasīt. Tas ir no Marka evaņģēlī 5. nodaļas. No 21. panta līdz beigām mēs lasīsim. Marka evaņģēlīs 5. nodaļa no 21. panta. Marka Evangelijas 5. nodaļa no 21. panta līdz pat beigām līdz 43. Mēs pamazām izlasīsim. Atradāt, ja? Tur rakstīts tā. Un kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otru malu, tad daudz ļaužu sapulcējās pie viņa. Un viņš bija jūrmalā. Un redz, nāk viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un viņa redzētams, tas krīt pie viņa kājām. Un viņa ļoti lūdz sacīdams, mana meitiņa mirst, lūdzams nāc un uzliec tai rokas, ka viņa to veselu un dzīvo. Un viņš ar to nogāja, un daudz ļaužu viņam gāja pakaļ un druzmējās ap viņu. Iedomājies, ja Jairs, sinagogas priekšnieks, ietekmīgs vīrs, svarīgs vīrs, pilsētās zināms cilvēks. Marka 5 no 21. panta līdz 43. Jairs ietekmīgs, zināms cilvēks, un viņa mīļā meitiņa ir saslimusi. Un viņš bija dzirdējis par Jēzu. Varbūt, ka viņš kādā reizē pat bija klāt, kad Jēzus bija kaut kur runājis. Varbūt viņš bija redzējis kādu brīnumu, ko Jēzus bija darījis. Es nezinu, bet viena zina skaidri, viņš bija dzirdējis par Jēzu. Viņš bija dzirdējis, ko Jēzus bija darījis. Viņš bija dzirdējis par tiem brīnumiem. Viņš bija dzirdējis par to, kā kāds mirušais tiek uzcelts. Viņš bija dzirdējis, kā kāds slimais tiek dziedināts. Viņš to bija dzirdējis. Varbūt arī pat redzējis. Un tāpēc viņš zina, tagad mana meitiņa ir slima. Kaut kādā veidā man ir jātiek pie Jēzus, un viņš jāuzaicina pie manas mājās. Un es zinu, ja viņš atnāks, ja viņš uzliks savas rokas uz manas meitiņu, tad viņa būs vesela, un viņš ir gatavs darīt jebko, lai to panākt. Un viņš skrien pie Jēzus, viņš dodās pie viņa. Jēzus atrodās jūrmalā smiltīs, Un Jāirs vienkārši nāk, nokrīt ar savā uzvalkā, savā svarīgajās drēbēs, nokrīt pie ce, uz ceļiem Jēzus priekšā tur un lūdz viņam nāc, lūdz pie manas uz manu māju, jo mana meitiņa ir slima. Un Jēzus, ko viņš dara? Viņš nāk un sako Jairam uz viņa mājiņa. Un es varu vienkārši iedomāties to sajūsmu, kas ir tāvā mana meita mājās ir slima. Es nezinu, cik ilgi viņa vēl izdzīvos. Viņa ir slima. Es nācu pie Jēzus. Es pazemojos, smiltīs, kritu saviem ceļiem. Es cerēju, ka Jēzus nāks. Man nebija liels cerības, bet es cerēju, ka varbūt uz pie manīm necienīgi tāda vienkārši cilvēka, labi priekšnieki, bet vienalga, ka pie manis Jēzus ieradīsies mājās, un viņš tagad nāk ar visu pūli, man sako. Zinu, mēs tās laimi to prieku, ka viņš zina Tūlīt tas būs brīnums. Mana meitiņa tūlīt būs vesela. Tūlīt viss būs kārtībā. Būs tūlīt superīgi. Man meita nenomirs. Viss būs tik labi. Viņa būs dziedināta. Un viņš ir sajūsmā. Viņš, es nezinu, vai viņš tur lēkā vai ko viņš dara. Viņš ātrāk, ja nāc ātrāk, nāc ātrāk. Nenokavē, ejam, ne tik lēt, nāc ātrāk. Un viņš velk, un viņi iet. Un, un visa procesa iet uz priekšu. Liekas, viss būs tūlīt kārtībā. Viss būs superīgi tad pienāk 25. pants. Tur ir teikts tā, un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Atkal kāda slima sieva gadās pa ceļam. Un tā daudz bija cietus no daudziem ārstiem un iztērējis visu savu rocību, un palīdzību nebija atradusi, bet slimība bija kļūst vēl ļaunāka. Šī par Jēzu dzirdējis nāca ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses viņa drēbes, jo tā sacīja, ja vien viņa drēbes aizskarš, tad tapšu veselu. Un tūdaļ viņas asins avots izsīk no viņas mies, un viņa manīja savās miesās, ka no tās skaitas bija dziedināta. Un Jēzus tūdaļ sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja, kas manas drēbes aizskāris. Mēs, tas lielais cilvēku pūlis, ar Jēzu un Jairu priekšgalā virzās kaut kur. Viņi dodās. Jairs ir sajūsmā. Tūlīt kaut kas būs. Tūlīt būs kāds brīnums. Mana meitiņa tūlīt būs dziedināta. Un pēkšņi vienā brīdī, ja es apstājos, ja es domāju, vai, vai, vai, ja es nestāvu, nāc ātrāk, ejam, Jēzu, ejam. Bet Jēzus apgriežās un prasa, kas man aizskāra. Mācekļi uzreiz viņiem saka, iespējams, Jairs viens no tiem saka viņam, Viņa mācekļi viņam sacīja, tu redzi, ka ļaudis tev spiežas virsū, un tu saki, kas man aizskārs. Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījis. Es jēzus vienkārši stāv un skatās. Es saku, nu, nu, jebkurš varēja tev pieskarties, nu, nekavē laiku, mums ir jāiet dziedināt, jāir meitiņa. Visa procesija ir apstājusies. Jēzus vienkārši skatās un mēģina atrast, kas viņam pieskārās. Nekas vairs neiet uz priekšu. Nekas vairs nenotiek. Viss ir apstājies. Tajā brīdī. Bet sieva izbīsies un drebēdam zinādam, kas ar viņu notic, nāca un krit viņu priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Bet viņš uz to sacīja, mana meita, tavu ticība tev ir palīdzējis. Ej ar mieru un paliec veseli no savas kaitas. Mēs to izlasam vienā, divās minūtēs. Bet tas notiekums reāli nebija tik īs. Tas 10, 20, 30 minūtes. Varbūt stundu viss tas process gāja, kamēr Jēzus tur stāv, runā ar to sievu, kamēr viss vis, vis noteikās, viss tā ņādā to notikumu ir tur. Un tajā brīdī viņam vēl runājot, kāda no sinagogas priekšnieka nāk un saka, tavu meiti jau nomirusi, ko tu vēl apgrūti mācītāju? Mēs Jairs, ja likās, nu, tūlīt būs, tūlīt būs, tūlīt būs viss kārtībā. Un te kāds sieva vienkārši aizskārs Jēzu, Jēzus ir apstādināts, Jēzus vairs nekur netiek uz priekšu, laiks tikai iet un iet un iet, un nu, viņam jau sirds paliek nemierīgāk, nemierīgāk, nemierīgāk. Un beigās pienāk kā cilvēki, kas saka, bijis vairs neapgrūtina mācītā, neapgrūtina vairs Jēzus, viņi nomira, vairs neko nevaram izdarīt. Nedomājies tās sajūtas. Tev bija tāda cerība, tūlīt būs brīnums, tūlīt būs. Un nomirst. Nav. No. Un tu redzi, kādam citam bija tas brīnums. Tajā procesā kāds cits dabūja brīnumu. Bet tas, ko tu gaidīji, tik labi iesākās, tik fantastiski sākās. Likās, nu tūlīt būs. Nekā nenotiek. Nomiet tavs brīnums. Viss. Viss. Beidzās. Ko tagad darīt? Vienkārši tās, tās dusmas vai tās, tās sāpes, tā nesap, neizpratne, viss tas, kas sāk tevi vārīties, kas sāk celties, kāpēc, kas notiek, kāpēc, nu, tik tū tas bija, bet tomēr tik tālu. Ko tagad? Kā tālāk? Es nesaprotu, es vairs nezinu. Ja es laikam to sapratu, viņš saka vienkāršas vārdus. Ja es šo vārdu neievērojam, sacīju sinagogas priekšnieku, nebīsties, tic vien, nebīsties, tic vien. Pat tajā brīdī, kad es pazaudēju visas savas cerības. Pat tajā brīdī, kad tas ceļš, tik skaistais ceļš, pa kur tu gāji savu brīnumu, kad tas ir apstājies, kad tavs brīnums ir nomirs, pat tajā brīdī, kad tu vairs neredz nekādu dizē, nekādu atrisinājumu, pat tajā brīdī, kad liekas visi beidzies, visi cauri, pat tajā brīdī, tad, kad tu atrodi savu mieru savā kungā, tu spēj turpināt paļauties un ticēt uz viņu. Tālāk 37. pantā teikts, viņš neļauj nevienam sev līdziet kā vien Pētrim, Jēkabam un Jānim, Jēkab brālim. Viņi ienāk sinagogas priekšnieku namā un dzird troksni un redz daudzus raudam vaiminājumu. Un iegājis namā viņš tiem saka, ko jūs trokšņojat un raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ. Un tie viņi izsmēja, bet viņš visus izdzina. Ņem sev līdz bērnu tēvu mātu un tos, kas līdz ar viņu bija un iet, kur bērns gulēja. Un viņš satvēra bērnu roku un saka uz to talītu kūmi, tas ir tulkots meitiņas, tev sāk celies augšā. Un meitiņa tūlīt cēlās un staigāja. Tā bija 12 gadus vecs, un tos tūliņu pārņēma liels uztraukums. Un viņš tiem stipri piekodināja, ka neviens to nedabūs zināt un liktai dotēst. Un tagad viņi ēd, tad viņi zināja, ka ir tiešām labi ar viņu. Vienalga, kas ir tā situācija, kurā tu atrodies savā dzīvē. Es tev vienkārši gribēju iedrošināt. Nomierinies un atzīst, ka viņš ir Dievs. No manis atzīst, ka viņš kontrolē. No manis atzīst, ka viņa roka ir pār visu to. No manis atzīst, ka tu atrodies Dieva gribas centrā. No manis tu atzīst, ka Dievs ir ar tevi. Pat tad, kad tu neredzi, pat tad, kad tu nesaproti. Tad, kad tu neredzi, ka viņš kaut ko darītu, un tad, kad tu nedzirdi, ka viņš kaut ko teiktu, vienalga saprot, ja Dievs ir ar tevi tajā situācijā, tev var būt pilnīgs miers. Be still and know that I am God. Bet reizēm es vienkārši gribu, lai kaut kas notikt. Tad atceries, ka tev ir jāatrod miers viņa mierā. Ja viņš guļ, ej gulēt. <laughs> ja? Atrod mieru viņa mierā. Tā ir ļoti laba vieta, kur būt. 37. psalmā, 7. pantā, tur ir teikts tā, Esi klustā kungu priekšā un gaida uz viņu. Nē, es sašats, ja kādam laimējis un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Saki, ja kādam veicās labāk nekā tev, ja kādam notiek kaut kas tāds, ko tu gaidīji, ka tev notiksies, bet tev tas nenotiek. Tu tā gribēji aprecēties. Visi tie, kas negribēja aprecēties, aprecās. Tu tā gribēji savu biznesu un tu centies. Bet izteiks negribēja biznesu dabūt savu biznesu, viņiem baigi labi iet. Tu gribēji savu labu mašīnu. Bet izteiks neteic Dievam braukā ar labām mašīnām. Tavu draugu bijušie. Un tev vēl joprojām ir 74. gada Volvo. <laughs> Jā. Tā, ka tu redzi, ka citam ir, bet tev nav. Kas tev jādara? Esi klustā kunga priekšā nomierinies. Gaida uz viņu. Kāpēc? Zini, kāpēc? 23. psalmā ir teikts, tas kungs ir mans gans, man netrūks neniek. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Angļā tur ir tas vārds mierīga ūdens. Kāpēc mierīga ūdens? Tāpēc, kad, ja viņš ir gans, to esi avis, avs nevar padzerties no strauja ūdens. Mēs, kad nāsas esot tādā veidā, kad viņš tur, nu tad viss tur ir pilns un tur nesanāk nekā. Nu, esmu tā dzirdējis, neesmu apjugants nekad bijis. <laughs> tad avīm vajag mierīgu ūdeni, lai viņas varētu padzerties. Bet tas mierīgais ūdens arī runā par kaut kā tādu at atus. Es zinu, kā tev, es atceros, mēs bijām Norvēģijā aizbraukuši vienā reizē, un mēs tur, um, tur mēs nakšņojām teltīs pie viena ezera, tur mēs vienkārši izdomājām, braucām pa ceļu, domāju, jāiet gulēt kaut kur, iebraucām kaut kādā mežā, atradām kaut kādu ezeru, uztaisījām teltis un gulējām. <laughs> un, uh, bet vienkārši, tu esi tajā vietā, no viens puses smešs, priekšā tāds milzīgs ezers, neviena vilnīša, pat ne maziņa, vienkārši tāds spogulis, kristāli dzidrs, vienkārši spogulis. Zini, tagad tu esi tādā vietā, tas ir tā vējš, tā pūš, vējš aiz muguras, tāds spoguls priekšā, tāds miers, vai ne? Es varu iedomāties, ir tā bijis. Vienalga, kā tu skrien, ko tu dari, bet tad nonāc tādā pie, pie mierīga ūdens un uzreiz tāds, tāds, tāds miers, tā gribas vienkārši apsēsties, tā, pastīties. Ne? makšķerēt. <laughs> Vēl vairāk, tas jau, tas vispār ir tāds miers. Sērēt un makšķerēt. <laughs> Vai ne? Tas ir miers. Kaut kā viņš mūs vāda pie tā mierīgā ūdens. Viņš vāda pie tādas vietas. Kāpēc? Lai mēs iegūtu mieru. Nomierinātos. Varētu atzīt, ka viņš ir Dievs, es nē, lai viņš dara. Lai viņš dara, ko viņš grib darīt. Lai viņš vada, kā viņš grib vadīt. Ja man nav 2009. gada Volvo, tad vismaz man būs 74. gada Volvo. Bet tik un tā man būs miers. Un tik un tā mans prieks būs saglabāts. Un tik un tā es būšu laimīgs. Ja man veiksies, es būšu laimīgs. Ja man neies dzīvē, Es vienalga būšu laimīgs. Ja mans biznes aizies, es būšu priecīgs. Es bankrutēšu 17. reizi pēc kārtas. Es vienalga būšu laimīgs. Es apprecēšos. Es būšu ļoti laimīgs. Es neapprecēšos. Es arī būšu ļoti laimīgs. Ja man sanāks, super. Ja nesanāks, super. <laughs> Tāpēc, ka tev ir miers. Un tu vienkārši izbaudi šo dzīvi. Zini, kas ir, es kādreiz vienkārši domāju par to, zini, kas ir tiešām nepatīkam un pretīgi. Visi tie kristieši, kas neizbauda dzīvi. Tā ir. Dievs, Dievs tev, tev ļauj būt viņa mierā, ļauj atdasēties tajā. Es nedomāju izbaudīt tā, ka tu te esi baigais tur party animal un tu tur staigā pa tusiņiem un tu tur, nu, nu, ne tā, bet tu vienkārši esi mierā un tu esi laimīgs. Tu esi vienkārši laimīgs. Tu vienkārši prieks. Varbūt nekas nenotiek. Varbūt nav nekāda atrisinājuma. Varbūt nekas labs nav tavā dzīvē. Varbūt tev nav pat nekā labu, ko mugurā uzvilkt. Varbūt tavs smaržas beidzās, nu vienalga, bet vienalga tu esi laimīgs. Tu esi laimīgs. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tajā tavā situācijā, tavā pilsētā ir Dievs ar tevi. Tā ir atslēga. Ja viņš ir ar tevi, tu var būt mierā. Kad viņš nav ar tevi, tu būsi dekulis un bēgulis un meklēsi savu mieru, bet to neatradīsi, kamēr tu nedabūsi Dievu savā pilsētā. Amen. Tas bija tas, ko es gribēju padalīties ar tev. Šoreiz tā īsi, bet es ceru, ka tev to vajadzēja dzirdēt. Es ticu, ka tev to vajadzēja dzirdēt. Es arī tiku ticu, ka tev to vajadzēja dzirdēt. Es zināju visu nedēļu. Tas ir priekš jums. Amen. Neko. Būsim mierā. Mēģināsim? <laughs> Jā, ejam gulēt. <laughs> Bet tā arī vispār superīga lieta. Reizēm, zini, kur rodās lielākās problēmas? Tā vienkārši, ka tu neesi gulējis. Tā ir. O, jā. Nu, ko? Kas mums tagad jādara? Jālūdz Dievs, laikam, ne? Laikam tā kā vajadzētu dievkalpojumam vēl vēlreiz lūgt Dievu beigās arī. Es nezinu. Kur no jums reāli jūs esat tādā situācijā, kur jums vajag šodien mieru? Jums vienkārši vajag atrast savu mieru Dievā. Tā reāli vienkārši tev vajag. Tu esi skrējis, darījis, cīnījies, uztraucies, raizējis, un tu vienkārši šodien saprot, man vajag atrast manu mieru. Lūksim. Piecelsimies kājās tad. Un, ja tas ir par tevi, tu pacēli roku vienkārši lūksim kopā. Lūdz man līdzi. Saka, tēvs, lūdzu piedod man, kad es esmu raizējies, esmu uztraucies, es neesmu bijis mierā. Lūdzu piedod man to. Palīdz man atrast man mieru Tevī. Es gribu atpūsties Tevī. Es gribu būt laimīgs. Vai man ir, vai man nav. Un pat tad, kad es neredzu, ka tu kaut ko darītu, un pat tad, kad es nedzirdu, ka tu kaut ko teiktu, palīdz man būt atdusā būt mierā. Jo es zinu, ka Tu esi ar mani. Jēzus ārā Tu lūdzu. Amen. Tās Tu lūdzu par katru vienu no mums, kas mēs esam šeit. Es lūdzu Tās labā laikā un grūtā laikā. Priekos un bēdās palīdz tās mums vienmēr apzināties to faktu, ka Tu esi ar mums kopā. Tad, kad mēs to redzam vai ne, neredzam, jūtam vai nejūtam, dzirdam vai nedzirdam, saprotam vai nesaprotam, bet ielēst to tik dziļi mūsu sirdīs, ka mūsos var būt pilnīgs miers. Ka mēs negaidām, ka kaut kas notiktu, ka mēs negaidām, ka tu kaut ko runātu, vai mēs varētu vienkārši atpūsties tajā faktā, ka tu esi ar mums tajā situācijā. Es lūdzu, palīdz mums to tā redzēt. Palīdz mums to tā saprast. Kungs, lai tas pārveido mūsu sirds, lai tas pārveido mūsu prātu, lai tas pārveido, kā mēs runājam, kā mēs domājam, lai tas pārveido tās tās emocijas, kas ir mūsos. Kungs, lai mēs būtu zinām kā tādi cilvēki, kas ir laimīgi ar šo dzīvi, kas izbauda šo dzīvi vieniem eslu dēļ, jo Tu esi ar mums, jo Tu esi mūsu dzīvēs, jo Tu esi ienācis mūsos, jo Tu esi mūs pārveidojis un glābis un mainījis un atbrīvojis un vadījis un dziedinājis un šīstījis un, un mīlējis un taisnojis un svēt, svēt darījis, jo Tu esi ar mums kopā. Palīdz mums tā redzēt tā šo dzīvi, palīdz mums izbaudīt šo dzīvi, jo Tu esi ar mums. Palīdz mums atrast to mieru Tevī, kungs, tikai un vienīgi Tevī. Jēs ārā to lūdzu. Jēs ārā to lūdzu. Mēs varam vienkārši uz mirkli. Tu aizlūdz par to cilvēku, kas tev blakus stāv. Vienkārši tie cilvēki, kas tev ir blakus par labu pakreiz, vienkārši aizlūdz par viņu, lai, lai Dieva miers būtu pār viņu. Lai Dieva miers pār viņu prātu, pār viņu sirdi Lai Dievu miers viņus sargātu, stiprinātu. Lai prieks par to, ka Dievs ir viņa dzīvē. kungu grāmatā ir rakstīt vārdi. Ja bīģis koks arī neziedēs un vīnu kokam nebūs sogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izduši no aplokiem un kūts nebūtu arī vairs neviena lopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu, jo Dievs tas kungs ir mans spēks, un darīs manas kājas vieglas kā kalna kazai. Par maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Vienalga, kas notiek, es gribu turpināt gabelēt un priecāties. Amen. Varbūt paspiet kādam roku un pasaka, lai Dieva miers ir ar tevi. Vienkārši, lai Dieva miers ir ar tevi. Lai Dieva miers tev apņem. Lai Dieva miers ir ar tevi. Lai Dieva miers ir ar jums visiem. Manī chegar. dzīvot ar Tevi. Miers par to, ka Tu esi ar viņiem kopā. Pārliecība, paļāvība uz to Tēvs. Ka mēs netik daudz skatītos uz to, vai Tu dari kaut ko šajā mirklī, vai Tu runā kaut ko šajā mirklī. Bet mēs varat raudzīties uz to, ka Tu esi ar mums kopā šajā mirklī. Tēvs, Tev lūdzu, īpaši šajā laikā, kungs, ka tik daudziem nav miera dzīvē, ka tik daudz skrien un mēģina atrast kaut kādu glābiņu patvēru. Tēvs, Tev lūdzu, lai mēs būtu par to gaismu, lai mēs būtu tie miera nesēji. Lūdzu, lieto mūs par tādiem dažādos veidos. Kungs, lai mēs varētu palīdzēt, lai mēs varētu iedrošināt, lai mēs varētu redzēt salauztas sirds dziedinātas, mēs varētu redzēt gaismu tumsā, mēs varētu redzēt tavus brīnumus. Kungs, lai vēl daudzi, daudzi, daudzi cilvēki šai tautā iegūstu tavu mieru. Mēs to ļoti vēlamies lūgt, debes tēvs. Svētī visu šo nedēļu, kas mums ir priekšā, lūdzu, lai tava klātbūtne, lūdzu, lai tavs miers būtu ar mums kopā. Svētī tos, kas varēs tev pielūgt ar savām finansēm, Svetī arī tos, kas nevarēs. Lūdzu, svetī tās to zupu vai to, to, ko mēs ēdīsim kopā. Viss sadraudzības laiku. Un visas pārējās tās aktivitātes, kas draudzē vēl būs visu nedēļas garumā. Lūdzu, svētī to. Lūdzu, tu vādi. Esi tu Dievs par visu. Jēzus vārdā mēs to lūdzam Tev. Viss teica. Amen.